Տարածաշրջանի այդ երկու տերությունների հարաբերությունները իրոք յուրօրինակ սիրախաղ են հիշեցնում։ Յուրօրինակ են, քանզի սիրո եւ ատելության այդ ավելի քան 300-ամյա ժամանակաշրջանում դրանք երբեք աչքի չեն ընկել շիտակությամբ, որպես այդպիսին մշտապես ենթակա լինելով սпасելի եւ անսպասելի մակընթացությունների։ Պատմությունն է վկա Ռուսաստանն ու Թուրքիան մերթ մոտենում են մեկ-մեկու փոխադարձ սիրո ու հավատարմության ջերմ զեղումներով մերթ հեռանում իրարից ատելության ու ճշնամանքի ամենատարբեր ընդհանուր միջև պատերազմական բախումների հասնող դրսևորումներով։ Կարելի է պնդել դա ոչ այնքան սեր է, որքան որ դիմացինին առավելապես նվաստացուցիչ տիրելու կամ քաղաքական եզրույթով ասած միմյանց ազդեցության ոլորտները հնարավորինս նեղացնելու եւ այդ հաշվին սեփական ազդեցության շրջանակներն ընդլայնելու մրցակցություն, կապված այդ տերությունների աշխարհակահական ու տարածաշրջանային շահերի հակասության հետ։ Այս առումով փորձենք փոքրինչ պատմական անդրադարձ կատարել։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների սկիզբը համարվում է 1701 թվականը, երբ Կոստանդնուպոլսում բացվեց ռուսական դեսպանատուն։ Չնայած դրան, ավելի ցածր մակարդակով երկկողմանի հարաբերությունները եղել են նաեւ մինչև 18-րդ դարը, Պատմաբաններն այդ հարաբերությունների սկիզբ են համարում 1492 թվականին Ռուսաստանի ցար Իվան III-ի ծովային արևտրին վերաբերող նամակը Սուլթան Բայազիդ II-ին։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները հենց սկզբից էլ եղել են լարված։ Օսմանյան կայսրությունը բազմից սարշակցել է Ղրիմի թաթարներին Ռուսաստանի դեմ արշավանքներում։ 1568 թվականը տվեց ռուս-թուրքական 13 պատերազմներից առաջինի մեկնարկը։ Այդ 13 պատերազմից 8-ն ավարտվել է Ռուսաստանի հաղթանակում։ Երկու տերությունների շահերի վերջին սուրբախումը, ինչպես գիտեք, արձանագրվել է վերջին երկարում կապված Սիրիայում ծայրահեղ քաղաքացիական պատերազմի հետ, որտեղ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան զբաղեցնում են միանգամայն հակադիր դիրքեր։ Մոսկվան սատարում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի իշխանությանը, Անկարան իրեն հասու բոլոր միջոցներով փորձում է տապալել այն։ Այդ բախման առավել սուր դրսևորումն արձանագրվեց 2015 թվականի նոյեմբերի 24-ին, երբ թուրքական զինված ուժերը հրթիռահարեցին ռուսական Su-24 ռմբակոծիչը։ Թուրքական կողմը հայտարարում էր, որ ռմբակոծիչը խախտել է Թուրքիայի օթային սահմանը, իսկ ռուսները հայտարարում էին, թե ունեն ապացույցներ, որ ռմբակոծիչը հրթիռահարվել է Սիրիայի տարածքում։ Այս դեպքերին հաջորդեցին նոր լարումներ ու խնդիրներ երկկողմ հարաբերություններում։ Գրեթե դադարեցվեց արևտարատնտեսական համագործակցությունը երկու պետությունների միջև։ Մանավանդ սառեցվեց զբոսաշրջությունը, որը տասնյակ միլիարդների եկամուտներ էր բերում Անկարային, նկատի ունենալով ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների վիթխարի հոսքը դեպի թուրքական հանգստյան գոտիներ։ Սակայն փոխհարաբերությունների նման վիճակը, ինչպես արդարացիորեն կանխատեսում էին քաղաքական վերլուծաբանները, երկար տևել չէր կարող։ Այն պետք էր լուծում ստանար, ընդ որում ելնելով երկու պետությունների հարաբերությունների պատմական փորձից դրական լուծում։ Մանավանդ երկու հակադիր կողմերն էլ քաջգիտակցում էին, որ այդ լուծման համար շատ բան պետք չէ։ Ընդամենը մեն մի խոս Թուրքիայի նախագահի ներողությունը Ռուսաստանի նախագահից։ Ինչ ներդողանը համառորեն հապաղում էր անել։ Դրդպրոցական դասագրքերից գիտենք, որ ավելի քան 1 դար առաջ 1914 թվականի հուլիսին սկիզբ առած առաջին համաշխարհային պատերազմի առիթ եղավ Սերբիայի թակավորությունում հնչած մեն մի կրակոցը, որով հարավսլավացի ազգայնական Գավրիլո Պրինցան սպանեց Ավստրո-Հունգարիայի Սարայևո քաղաք ժամանած Ֆրանց Ֆերդինանդ Արքայազնին։ Սրանից հետո Ավստրո-Հունգարիան վերջնագիր ներկայացրեց Սերբիայի թակավորությանը եւ նախորդ տասնամյակներում ձևավորված երկու դաշինքները դուրս եկան իրար դեմ։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում պատերազմը տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Իսկ ահա ռուս-թուրքական հնարավոր ռազմական բախումը կանխեց Էրդողանի մեն մի հատիկ իզվինիցե ռուսերեն արտահայտությունը, որ նա օրերը շարադրել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հղած իր ուղերձում։ Արդյունքները, ինչպես սպասում է, երկար սպասեցնել չտվեցին։ Հազի մի քանի օրից անցած 5 շաբթի տեղի ունեցավ Էրդողան-Պուտին շուրջ 40 րոպե տևողությամբ հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում երկխոսության մասնակիցները վերստին սիրո ու հավատարմության հում մտան, հավաստիացնելով, որ այս բարդ աշխարհում իրենցից յուրաքանչյուրի համար անչափ դժվար է առանց մեկ-մեկու։ Ոստի եւ խոստացան շուտապույտ վերականգնել փոխհարաբերությունները բոլոր բնակավարներում ու ոլորտներում, մանավանդ արևտարաշրջանառության եւ զբոսաշրջության ոլորտներում։ Ինչ խոսք, Մոսկվա-Անկարա քաղաքական սիրախաղի այս հերթական արտահայտությունը հնարավոր չէր առանց նման պարագաներում անհրաժեշտ մոցիկոլների կամ արդի հայերենով ասած խնամախոս միջնորդների։ Ինչպես արդեն նշել եմ նախորդ մեկնաբանության մեջ, խնամախոսների անդերկուլիսյան դերակատարությամբ Էրդողանի իսկ խնդրանք պաղադանքով հանդես են եկել Ադրբեջանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահներ Իլհամ Ալիևը, Նուրսուլտան Նազարբաևը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Եվ քանի որ այդ քաղաքական այրերից առավելապես արդյունավետ կերպով մեջնորդել են առաջին երկուսը, ուստի Անկարան հրաապարակավ հատուկ շնորհակալություն հայտնել հենց նրանց վարշապետ Բինալի Յիլդրումը Իլհամ Ալիևին, իսկ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Նուրսուլտան Նազարբաևին։ Էրդողան-Պուտին հերոսազրույցը կարելի է վստահաբար ասել իրոք սիրառատ ու խոստումնալից էր։ Այն աստիճան, որ Թուրքիայի նախագահը ռուսաստանցի իր գործընկերոջը նույնիսկ խոստացել է Մոսկվային տրամադրել իր ռազմաքաղաքական գլխավոր խաղաթուղթը՝ Ինջիրլիկ խոշոր ռազմաօթային բազան, եթե ոչ ամբողջովին, ապա մասամբ, իբր իսլամական պետություն կոչող ահաբեկչական խմբավորման դեմ համատեղ պայքար մղելու նպատակով։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Սիրիական սահմանի մերձակայքում գտնող այդ ավիաբազան կառուցել է Միացյալ Նահանգները, սկսած 1951 թվականի գառնանից։ Գտնվելով շուրջ 8 կիլոմետր հեռավորության վրա Ադանա քաղաքից, այն ի սկզբանե 1955 թվականից ի վեր նախկին հայկական Կիլիկյան քաղաքի անվամբ էլ պաշտոնապես կոչվում էր Ադանայի ավիաբազա, ինչեւ որ Անկարայի որոշմամբ 1958 թվականին վերանվանվեց Ինջիրլիկ։ Դա ՆԱՏՕ-ի Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի համակարգում գործող հույժ կարևոր ռազմավարական նշանակության բազմապրոֆիլ համալիր է, ներկայումս համատեղ օգտագործվում է Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի կողմից։ Այն ակտիվ դերակատարություն է ունեցել Լիբանանի 1958 թվականի ճգնաժամի, Պարսից ծոցի 1990-1991 թվականների պատերազմում, հիշենք ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի փոթորիկ անապատում ռազմագործողությունը Իրաքի դեմ հանուն Քուվեյթի ազդագրման, 2001 թվականին Աфghanստանում ամերիկյան զինուժի անխորտակելի ազատություն ռազմագործողության 2003 թվականի Իրաքյան պատերազմի ժամանակ եւ այլն։ Եհիմա հարց է ցակում Արդյոք Միացյալ Նահանգները կհամաձայնեն իրեն զորքերի անմիջական հարևանությամբ ամենօր ականատես լինել ռուսական ռազմական օթանավերի ներկայությանը եւ մարտական թռիչներին, թեկուզեւ ընդհանուր հակարակորթի իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ համատեղ պայքարի նպատակով։ Մանավանդ գաղտնի չէ, ամերիկացիներն այնքան էլ հաճությամբ չեն հանդուրժում ռուսական ավիաբազայի ներկայությունն ու ակտիվ գործունեությունը սիրիական Լաթաքիա քաղաքի մերզակայքում եւ առհասարակ Ռուսաստանի դերակատարությունը սիրիական ճգնաժամում։ Կարծում եմ հազիվ թե կարելի է ենթադրել, Նախագահ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին տված իր խոստումներում փոքրինչ չափն անցել է առանձին հարցերում։ Իմաստնավորի հատկապես Ինջերլիկ ավիաբազայի պարագայում բավարար չափով չխորթակցելով ՆԱՏՕ-ի գծով իր գլխավոր դաշնակցի Միացյալ Նահանգների հետ։ Ուշագրամի դիտարկում Ինջերլիկ ավիաբազայի կապակցությամբ Լրատվամիջոցներում շրջանառվում են հաղորդագրություններ այն մասին, որ հայոց ցեղասպանության նահատակների 3 ժառանգ Ալեքս Բալաքյանը, Անայիս Հարությունյանը եւ Ռիտա Մաթեսյանը Միացյալ Նահանգների 9-րդ Շրջանային դատարան հայց են ներկայացրել առայն, որ Ինջիրլիկ ավիաբազայի տարածքը մինչև Մեծ Եղեռնը օրինականորեն պատկանել է իրենց նախնիներին՝ Օսմանյան Թուրքիայի քաղաքացիների, Ադանայի հայ բնակիչների, եւ պահանջում են այն վերադարձել իրենց որպես օրինական ժառանգների։ Այդ տարածքերում եղել են ագարակներ, տներ, գյուղական դպրոցներ, եկեղեցիներ եւ այլ շինություններ։ Այդտեղ թուզի, այսինքն ինժիրի հսկայական պլանտացիաներ են եղել, ուստի եւ ավիաբազան անվանվել է Ինջիրլիկ։ Եվ ըստ 13 հայ պատրաստում են նման հայց ներկայացնել ամերիկյան դատարան։ Ընդհանուր առմամբ հայցապահանջը ներառում է ավիաբազայի ամբողջ տարածքը։ Այդ իրողությունից ակամա հարց է բխում. Արդյոք Ռուսաստանը, եթե նա երոք ընթառաջի Էրդողանի առաջարկությանը եւ սկսի օգտագործել Ինջիրլիքի ավիաբազան, պատրաստ է ստանձնել ներկայացված դատական հայցի առնչությամբ իր բաժին պատասխանատվությունը Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ համատեղությամբ։ Մանավանդ վերջին երկուսը դերևս չեն ճանաչել Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը, իսկ Ռուսաստանը, ինչպես հայտնի է, վաղուց պաշտոնապես ճանաչել է։ Որքան էլ կարծես թե հռետորական է հնչում հարցը, այնուամենայնիվ արժե, որպեսի Կրեմլում ոչ վերջնական որոշում կայացնելը մտածեն նաև այդ առնչությամբ։ Մանավանդ կրկնում եմ, ցեղասպանության նահատակների ժառանգների պահանջագիրը ներկայացվել է ամերիկյան դատարան, իսկ Միացյալ Նահանգների արդարադատությունը, ինչպես հայտնի է, երբեմն, եթե ոչ հաճախ, կարողանում է անակնկալներ մատուցել ոչ միայն ամերիկյան պետությանը, այլև աշխարի այլ պետությունների։